Ones de Pau, a Contrabanda FM. Hores de Pau a Contrabanda FM. Fa molt de temps, diuen, els dies eren si fa no fa com ara, amb un sol molt gros que dona escalfor i llum i vida. Però, i les nits? Com us penseu que eren les nits? També com ara? Ah, no, això sí que no. Les nits, llavors, eren negres com la gola del llop, perquè al cel no hi havia ni lluna, ni estrelles, ni res. De nit, ni la gent ni els animals no es podien moure. Com que ningú no s'hi veia, doncs tothom a dormir i s'ha acabat. Un bon dia, tres germans, en Pau, en Pere i en Joan, van decidir fer un viatge. Caminant, caminant, van arribar a un país veí. Però, nois, quin país més diferent! En aquell país, les nits no eren pas fosques. I d'on havien tret aquella bola? Perquè resulta que, en aquell país, quan el sol s'amagava, sortia una gran bola lluminosa. S'hi van acostar i van veure que estava lligada a les branques d'una alzina molt alta. Assegut, sota l'arbre, hi havia el gran savi Catifa, un mag molt vell i molt savi. Els tres germans, en Pau, en Pere i en Joan, es van quedar bocabadats. En Pau, el més gran, va i li diu «Hola, qui ets?» «Jo sóc el gran savi Catifa». «I què hi fas aquí?» sóc l'encarregat de vigilar que no s'apagui la bola de llum que ens fa claror. Al nostre país, les nits són ben fosques i tothom dorm. Oh, abans al nostre país les nits també eren fosques. Per això, un bon dia, jo que m'invento aquesta bola lluminosa, la lligo a l'arbre més alt que trobo i ara de nit tothom s'hi veu bé. En Pere, que era el més llest, li va dir «Tinc una idea!» Al nostre país tenim una alzina encara més alta que aquesta. Per què no lliguem la bola al nostre arbre i així podrem il·luminar els dos països? Bé, agafeu-la, però, sobretot, aneu amb compte que no s'apagui. I així ho va fer. En Joan, el més fort, es va carregar la bola a l'esquena i la va lligar dalt de tot de l'arbre. Va passar el temps i un bon dia els tres germans, en Pau, en Pere i en Joan, van decidir tornar a viatjar. L'un cap al nord, l'altre cap a l'est i el tercer a l'oest. Com que tots tres volien endur-se la bola lluminosa, es van començar a barallar. Tots se la volien quedar. De sobte, de sobte es va sentir la veu primeta d'un cuc. Per què us treballeu? Jo us puc ajudar. I doncs, de quina manera? A veure, portem una serra. De la bola en farem tres trossos, un per cada un de vosaltres. Jo, a canvi, com que no he sopat, em donaré per ben pagat si em deixeu que clavi una mossegada a la bola. Tal dit, tal fet. Primer el cuc va clavar una mossegada a la bola i després en van encerrar un tros per cada un dels germans, en Pau, en Pere i en Joan. I el cuc, com que ja havia sopat, se'n va anar a dormir. Ah, però la història encara no s'acaba. Els tres germans es barallaven. Ningú no volia quedar-se amb el tros de la bola que havia mossegat el cuc perquè deien que era més petit es van esbatussar molt, tant que els van caure a terra els trossos que havien fet de la bola i van quedar fets miques. El savi Catifa va sentir el soroll de la trencadissa i va venir corrent. «Oh, la meva bola lluminosa trencada!» Però no ho va donar tot per perdut, i amb una agulla i un fil molt especials va anar cosint tots els trossos que va poder. D'aquesta manera va fer una altra bola, més petita, però que també brillava molt. Amb la seva vareta màgica va fer xup-xup i va enviar la bola cap al cel. Després va agafar els trossos petits, les miques, i fent xup-xup, també els va enviar amunt. Van anar a parar tan lluny que no els ha pogut tornar a agafar ningú. I per això, ara, de nit, podem veure al cel una bola que brilla, la lluna i els seus trossets brillants com espurnes, que són les estrelles. Ah, però... I el cuc? Sabeu què va passar amb el cuc? Des d'aquell dia li brilla la panxa. No heu vist mai una cuca de llum? Doncs aquesta és la seva història. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i el conte s'ha acabat. zones de pau, diumenge 17, diumenge, diumenge 17 d'octubre. Deixeu-me que us ho digui correctament. Estem aquí als estudis de Contrabanda FM. Uh, eh, sí, ho he dit bé. Diumenge 17 d'octubre, en directe des dels estudis de Contrabanda FM, una... un nou monogràfic dedicat a l'educació llibertària. Com podeu imaginar, després d'haver escoltat aquest conte infantil, però que també podria servir a, a molts adults eh, amb aquestes ments cientificistes. No dic que la ciència no sigui necessària, però el que a vegades és inconvenient eh, és negatiu són aquestes ments tan cientificistes que s'obliden una mica de la màgia de la vida. En fi, això havia de ser un, un titular separador, però com que m'ha fallat la memòria, doncs ja m'he enrotllat. Ara sí, separador. Diumenge 17 d'octubre del, del 2010, segona part del programa dedicat a l'educació llibertària. Això és Ones de Pau. Aquest era el conte i la següent cançó, La lluna la pruna, de Ara Badabó. Això és un grup col·lectiu que feia cançons per la quitxalla, pels nens petits i les nenes petites als anys 70 i 80 amb en Cesc Boix, entre d'altres músics i cantants. Ens serveix avui per començar aquest segon monogràfic dedicat a l'educació llibertària. Però no us penseu que eh, els infants seran els únics protagonistes d'aquest programa perquè ens anem a la portada i a l'editorial del diari ABC d'avui, <laughs> ni man ni menys, el diari ABC, que en portada diu «Espanya en decadència. La falta d'autoritat en la escuela i en la família conduce a nuestro país a su peor crisis de valores en dècades». No sabem si és que no tenien notícies per la portada o realment ho creuen de veritat i veient aquest diari aquest matí en un quios de Barcelona doncs anem a mirar què és això de l'Espanya en decadència perquè <laughs> ja fa bastant temps que està en decadència i anem a veure què diu aquesta gent de la, què diu aquesta gent de l'ABC llavors a l'editorial hi ha el següent text, que us el llegeixo, és curtet, i després faré, faré un, la, la meva valoració. La... L'editorial diu així, recordo, eh, que això és a l'ABC, que això no, no ho dic jo, això no ho diu aquest programa, sinó que és un text de l'ABC, d'aquest diumenge 17 d'octubre. Diu així, Espanya en decadència. es obligado a actuar sobre les causes d'este deterioro de la convivència. En caso contrario, No servirá de nada lamentarse por las consecuencias. Y al coste del text segueix. ABC abre hoy un debate nacional sobre educación, el gran desafío pendiente de la sociedad española ante el siglo XXI. Vivimos en un mundo globalizado y altamente competitivo, donde el conocimiento riguroso y especializado es un elemento nuclear para mantener el bienestar. Pero también es imprescindible fomentar la educación en valores como centro y eje de la convivencia democrática. La familia y la escuela son factores determinantes para la formación de buenos ciudadanos. Esa virtud cívica pasa por la transmisión de principios éticos como el respeto a las leyes y a los derechos de los demás o el reconocimiento de la excelencia y del trabajo bien hecho así como las buenas maneras y otros comportamientos necesarios para evitar que se degrade la vida en común. Es obligado a actuar sobre las causas de este deterioro de la convivencia, ya que en caso contrario no servirá de nada lamentarse por las consecuencias. Último Últim La editorial de la ABC acaba así... Recogiendo la preocupación de muchos millones de ciudadanos, Su Majestad el Rey planteaba hace unos días en Cádiz la urgencia de ofrecer a las próximas generaciones una enseñanza de calidad, personalidades relevantes en el panorama nacional, como es el caso de Emilio Botín, se han unido a estas reflexiones. Es necesario que se haga oír la voz de los mejores y que se ponga en marcha un gran acuerdo nacional, al margen del partidismo oportunista o de las ideologías intransigentes. Corremos el grave riesgo de quedar desplazados de esa sociedad del conocimiento que marca la pauta en el mundo desarrollado. Las universidades españolas no mejoran en los rankings internacionales, y la evaluación de nuestras enseñanzas medias nos coloca siempre cerca del furgón de cola y lejos de los países con los que debemos establecer una comparación. Es hora de poner en marcha los mecanismos necesarios, porque el tiempo perdido puede ser irrecuperable. No solo es cuestión de dinero, sino sobre todo de voluntad colectiva para exigir a los dirigentes políticos que se ocupen de lo importante y no solo de las maniobras habituales al servicio de sus posiciones de poder. ABC, el diari ABC, contribuye así a satisfacer una demanda creciente en los sectores más activos de nuestra sociedad, porque la educación de calidad y la transmisión de valores cívicos son elementos que decidirán a medio plazo el futuro de España. Bueno, aquest és l'editorial del diari ABC d'aquest diumenge 17 d'octubre. Jo avui he fet una cosa que feia temps que no feia, que és escriure pues, una contraeditorial, diguéssim, i us vaig llegir una mica... Tampoc he tingut molt temps de valorar-ho, realment, però us llegeixo el que he apuntat respecte a aquesta editorial. A veure, el títol de l'editorial, Espanya en decadència, em sembla perfectament acertat, no pel que la darrera crisi del capitalisme ens ha mostrat des de fa tres anys, doncs ja ens havien avisat dels desastres que causaria la bombolla immobiliària i l'avarícia dels especuladors i lladres de guant blanc, de les finances, i el frau fiscal multimilionari. Les ruïnes, les runes, perdó, les runes del capitalisme no només són físiques. La decadència del sistema econòmic de lliure mercat és evident darrere de totes les mentides que els polítics i els mitjans de descomunicació pretenen fer-nos tragar per mantenir la farsa de la democràcia, de la seva democràcia. Però centrem l'anàlisi d'aquesta editorial en l'educació, que és el que qüestiona aquest diari. El subtítol de la portada de l'ABC d'avui Recordo que diu, la falta de en l'escola i en la família conduce a nuestro país a su peor crisis de valores en dècades. O sigui, que el diari no denuncia el mal ús o la mala gestió de l'autoritat, suposant que fos bona en alguna forma aquesta autoritat. El que reclama és que hi hagi autoritat. I jo em pregunto que si segons ells avui a les escoles no hi ha autoritat, quin tipus d'autoritat voldrien que hi hagués? I de la família ja no en parlo, perquè només faltaria que no poguéssim decidir nosaltres mateixos i nosaltres mateixes com volem organitzar-nos la vida familiar potser els redactors d'aquest diari el que volen dir és que prefereixen l'Espanya d'euro d'abans per oposar-la a l'Espanya decadent d'avui i per tant em pregunto volen dir l'Espanya amb la faixa apretada per l'autoritat estatal i eclesial? No segueixo per aquí perquè semblaria que em torno a desviar del tema o sigui que tornem a les escoles les estadístiques oficials del curs 2007-2008 diuen que a Espanya un de cada tres estudiants no ha completat la secundària, o sigui, fracàs escolar del 30%, el doble que la mitja a la Unió Europea. I plantejo la següent pregunta. Què falla en el sistema educatiu? La manca d'autoritat, com diu l'ABC, o un model educatiu jeràrquic i burocratitzat? Per mi la resposta és clara, almenys una primera resposta la base de l'educació ha de ser el compartir, compartir coneixements, sentiments i experiències entre alumnes i entre alumnes i professors. L'educació no pot ser competir. La competició entre alumnes sota l'autoritat del professor no és educació, és una cursa deshumanitzadora que potser programarà bé els futurs treballadors del mercat capitalista, tan decadent com atractiu. És el que té la propaganda. Dit això, torno al text de l'editorial de l'ABC. Ens parla de buenos ciudadanos, respeto a les leyes i evitar que se degrade la vida en comú. El que no entenc és per què destaca el missatge de que lamentaremos les conseqüències. Semblaria que ens volgués fer por. Tampoc entraré aquí, amb això de la pau de la por, perquè ja ho hem analitzat moltes vegades. Tornem, doncs, a lo de Buenos Ciudadanos. Suposo que aquests bons ciutadans són aquells que es van haver de sotmetre a l'autoritat de les seves escoles i que com a bons alumnes ara exerceixen exerceixen exemplarment l'autoritat dins la seva família i per sobre dels seus subalterns a la feina o bé acceptant les relacions de domini-submissió. Lo de respectar les lleis ja ho he comentat abans amb l'exemple dels lladres de Blanc, però podria afegir que la insubmissió a les lleis, en aquesta Espanya decadent, més que un dret, hauria de ser una obligació. Ja hem parlat de l'objecció fiscal a la despesa militar de l'estat espanyol moltes vegades, i ho repetirem un cop més. La desmilitarització de la societat és imprescindible, necessària i possible. La conversió de la indústria militar en indústria civil és possible, sempre i quan eliminem dels centres educatius l'autoritat que domina el creixement lliure dels infants entre els joves i la recerca i investigació per a finalitats militars a les universitats. I amb una educació així es pot lluitar per una societat més justa i amb una reducció de les injustícies i la violència quotidiana. En canvi, si ens sembla normal que Su Majestat el Rei ens parli d'una educació de qualitat, com apunta aquesta editorial, malament anem. L'editorial que estem analitzant també s'atreveix a posar el president del Banc Santander, Emilio Botín, com a ciutadà de referència, que també reclama una educació de qualitat. Suposo que referirà a l'educació privada. I quan ens recorden que les universitats espanyoles no mejoren en los rànquings internacionals, no serà que hi ha masses alumnes mirant les curses de Fórmula 1 en lloc d'estar investigant en projectes d'enginyeria civil, per exemple, aplicats a les energies renovables? Però, és clar, l'Estat té prioritats a l'hora d'invertir. Serveixin com a exemple dues estadístiques i amb això acabo. A la Comunitat Autònoma de Madrid, la inversió en educació pública entre 2006 i 2010 ha baixat un 42%. La inversió en educació privada a la mateixa comunitat, en canvi, ha augmentat un 6%. doncs, amb, amb aquest tema de Yes, que em sembla que no se sentia, no s'escoltava massa bé, no sé per què, perquè és una gravació original, diguéssim, eh, una, ori una gravació oficial, diguéssim, del grup i, i mm, pues, aquesta gent cuidava molt bé la qualitat de son, no sé si coneixeu el grup Yes, eh, rock sinfònic i, i altres coses que feien aquests grans músics i pot ser servit per, agafar, per que pugui agafar una mica d'aire després de la lectura d'aquesta contraeditorial que, com us he comentat abans, doncs ha intentat analitzar una mica doncs el que deia el diari ABC d'avui, que no li faré més publicitat ja, però és que realment és, és una cosa com bastant escarosa, diguéssim, perquè la, la portada és realment trista. Surt una aula, una gran foto amb una aula, una classe de, d'una escola, amb tres fileres de, de, tau, de tauletes, com, com de pupitres, dels alumnes, amb un sol alumne. Hi ha un alumne sol a la, a la classe, <laughs> ben solitari, potser abandonat d'alguna manera o esperant alguna cosa. Jo, mira, ara improvisaré una lectura, no sé si poètica o què, o frívola, però diríem que està esperant la nova educació, que està esperant el canvi d'educació que hi ha molta gent està fent com doncs, molts col·lectius i persones que creuen en l'educació llibertària i en una educació lliure, en definitiva, diferent a la que ens trobem a la majoria de centres on doncs, la, jerar la jerarquia dins de la, dels centres edu educatius i l'autoritat del professor doncs, i no només això, hi ha molts altres factors que després doncs, també apuntaré, però sobretot això diríem per començar la jerarquia i l'autoritat de imposar d'alguna manera dels directors dels centres escolars o les directores i també del mateix professor doncs fa que no es pugui realment portar a, la pràctica aquesta educació lliure que ja vam estar comentant el diumenge passat també aquí a Ones de Pau vam fer unes lectures d'una revista que també l'he portat avui perquè no tenim convidats almenys aquí a, a l'estudi aquesta nit i si vols trucar, si algú truca al llarg del programa, doncs sí que, evidentment, li obrirem el micro perquè pugui compartir amb nosaltres el que vulgui relacionat amb l'educació lliure, l'educació llibertària. Uh, aquest programa s'emet d'11 a 12 i mitja de la nit i també la repetició es pot escoltar els dimarts a les 11 del matí. Tenim un blog que és onesdepau.contrabanda.org i aquí ja tenim penjat l'àudio del programa de la setmana passada, així com la resta de programes que hem emès aquí a Contrabanda. Amb el d'avui, 91 programes, 91 setmanes compartint diverses visions de l'antimilitarisme, diverses campanyes, diverses lluites per la desmilitarització i, com deia l'editorial, sí que creiem que és possible la desmilitarització de la societat, evidentment. El que passa que la, quan la violència és estructural doncs és molt difícil de canviar. Però l'educació, per exemple, doncs és una cosa que es té una mica oblidada en, en, en molts aspectes, eh, en molts moments, i intentem també doncs, fer una mica de difusió d'això, perquè a la base de l'educació doncs, pot haver, poden haver-hi molts canvis. Evidentment, en aquest cas són a llarg plaç, mm, perquè fins que les persones que han après a aprendre o, o, o han tingut l'oportunitat de, de créixer doncs, a, a un entorn com el que estem plantejant aquí, de l'educació llibertària, doncs, en, passen uns anys. Però, doncs, tot, tot eh, bueno, no hi ha res fàcil en aquest món. La violència estructural, eh, molt present en tots els àmbits de la societat, i avui en l'educació pues, intentem reflexar, explicar una mica què és això de l'educació llibertària i aquestes alternatives. Vale, això ja com a introducció ens pot servir més o menys i recordar el telèfon també per qui vulgui trucar al directe de contrabanda 93 317 73 66 93 317 73 66 66. I abans d'anar-me'n a la lectura doncs, poso una mica de música per si algú vol trucar, perquè és una lectura una mica llarga, i abans d'entrar-hi doncs, dono, dono l'oportunitat de que qui vulgui doncs, pugui comentar alguna cosa. Mm, bé, la setmana passada ja vaig comentar que... Eh, que, que vaig comentar la setmana passada moltes coses i eh, avui doncs, seguirem amb la mateixa línia. M'hauria agradat a veure, no, no vull plorar aquí <laughs> en directe perquè això de plorar doncs, està molt malament i, i les coses són com són, però sí que, almenys sí que m'hauria agradat que tenir la sort o, o saber gestionar millor una mica la participació amb, amb algunes persones amb qui havia parlat, però no ha sigut possible al final. Doncs en una altra ocasió serà, per tant, fem el que podem, ja que hi som, en directe, qui vulgui participar, que, que participi. No he rebut cap missatge Eh, el correu electrònic aquesta setmana relacionat amb el tema de l'educació llibertària. No sé si ara vols, doncs pots trucar i comentar-nos el que vulguis. També el correu electrònic del programa eh, el reviso doncs, tots els dies, així com el blog doncs, l'actualitzem cada setmana. Eh, el correu també està doncs, eh, operatiu per qui vulgui enviar-nos comentaris i qualsevol informació. onesdepau arroba altaveu.org onesdepau arroba altaveu.org. en la radio, ya viene, dicen los diarios, con solo apretar un botón, el kiosco va a hacer explosión, cuidado ya está. les culpan a los negros, los verdes a los amarillos, los rojos gritan me defiendo, los verdes dicen yo no he sido, y mientras tanto tú, cambiando de champú en sus manos, los generales brindan con champán. Sabina ens parla de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, això doncs, <laughs> ja fa molt temps que s'està parlant d'aquesta Tercera Guerra Mundial. El, el que no ha de venir i està aquí és la, la guerra civil, la guerra social global. I eh, anem, vaig a apuntar tres cosetes ràpidament que era l'agenda de, de, del programa d'avui pel final, però ho avanço abans de fer aquella lectura que, que us havia promès sobre l'educació llibertària. Aquesta lectura que faré després es diu No se puede hacer nada, se puede hacer todo. Bé, i les notícies que us volia comentar que són? Doncs les següents. La primera és eh, bueno, avançar-nos una miqueta allà al calendari perquè el 19 i 20 de novembre a Lisboa, aquí a Portugal, aquest país veí germà de la península ibèrica, a Portugal, el 19 i 20 de novembre hi haurà una cimera de l'OTAN, com es fa cada any, aquest any li ha tocat a Lisboa. L'any passat va ser el 60è aniversari i aquest any, que és el 61è aniversari, semblaria que no és important, que no s'ha de parlar res després de les grans cerimònies de l'any passat, a Estrasburg, que per cert podeu trobar les cròniques corresponents que va fer Ones de Pau, aquest programa, al respecte. I deia que aquest any podria passar desapercebut i això seria molt negatiu perquè sí que hi ha unes qüestions importants que es debatran i, per exemple, eh, aquest proper dijous hi haurà una reunió inèdita de ministres de Defensa i Exteriors per discutir el borrador, l'esborrany, del nou concepte estratègic de l'organització política militar de l'OTAN, l'Aliança Atlàntica, i que espera aprovar a la cimera aliada del 19 i 20 de novembre a Lisboa. Aquest concepte estratègic no sabem quin serà, però sí que val la pena recordar que dos grans conceptes estratègics que s'han portat a la pràctica, com sabem, han sigut, primer, el canvi d'estratègia defensiva a ofensiva i a nivell global, o sigui, a tot el món, i després també l'estratègia de l'atac preventiu. Molt perillosa aquest darrer terme d'atac preventiu, com sabem. Aleshores, el que es pugui decidir aquí el 19 i 20 de novembre, doncs no sabem quin passarà, però evidentment és un salt més cap a la militarització de la, de la societat a, eh, i ja veurem què ens expliquen aquests polítics i militars de l'OTAN. Bueno, farem el seguiment perquè el, molts companys antimilitaristes de Lisboa no es quedaran de braços plegats i faran campanyes de difusió i també d'acció directa per que se sàpiga qui són aquests de l'OTAN, per qui no ho sàpiga, i sobretot doncs, eh, què és el que pretenen amb aquesta nova estratègia i pel que puguin decidir respecte a Afganistan, si és que es decideix alguna cosa. Bueno, aquest era el primer tema. L'altre, també relacionat amb l'OTAN, és la marxa o inspecció civil a la base de Bétera, de Jaime I a la ciutat de Bétera, al costat de València. Això és el 30 d'octubre i aquí al programa també n'hem parlat. Ja l'any passat vam fer difusió d'aquesta marxa que és una, una marxa evidentment contra aquesta base de l'OTAN aquí a Bétera, com deia, a València i veurem quina acció fan enguany els antimilitaristes de València i de d'arreu que puguin juntar-se per participar en la marxa d'una banda i amb, amb l'acció directa de denúncia i per visibilitzar doncs, que la guerra es comença aquí al nostre territori des d'aquestes instal·lacions de l'OTAN. Bueno, la tercera coseta que portava és bueno, una pel·lícula, una ressenya d'una pel·lícula que no he vist encara però que em fa bona pinta i també doncs, podria estar bé comentar-la aquí en, en els propers programes, si, si la, la veig i si algú la veu doncs que també, si li ve de gust trucar per comentar-ho, com qualsevol altra pel·lícula que, que hagi vist doncs estarem encantats de compartir això. Ja ho vaig apuntar o suggerir fa, fa uns mesos que podria ser un, una secció interessant de debat eh, a les pel·lícules amb, amb temes relacionats amb, amb la violència o, o bèl·liques. Eh, aquesta pel·lícula que suggereixo, m'atreveixo a suggerir sense haver-la vist, és Pa Negra, del director Agustí Villaronga. I el titular que destaca la ressenya d'un diari que publica una entrevista en el mateix director és el següent, en paraules de, del mateix Agustí Villaronga la guerra és echar piedras en un charco de mierda La guerra és echar piedras en un charco de mierda. I si no recordo malament, aquesta pel·lícula ens parla de la guerra civil i bueno, doncs els conflictes, les lluites, les ferides i les, les ombres i les vergonyes de, de les que van patir eh, i els que van doncs, participar en, en aquesta guerra civil, aquesta guerra social de l'any 36 al 39 aquí a Espanya. I no sé per què, pensava que portava una altra cosa, sí, exacte. Això m'havia oblidat, són quatre i no tres. L'altre punt era recordar també que estic llegint el llibre Violència, bueno, en aquest cas és l'edició en català, Violència, la Biblioteca Universal Empúries ha publicat aquest llibre del filòsof Slavoj Sisek. Teniu totes les referències, inclús a l'índex transcrit, a, apuntat, hem ecanografiat l'índex d'aquest llibre al bloc del programa perquè us feu una idea més exacta de per on va la cosa, per on van els trets, de violència. El trobeu amb dos editorials, mm, crec que és Paidós, l'editorial eh, en castellà, sí, correcte, i té un títol diferent en castellà. En castellà es diu Sobre la violència, seis reflexiones marginales. I en català es diu simplement Violència, publicat per Empúries. Uh, com us dic, al blog del programa onesdepau.contrabanda.org teniu doncs, l'índex perquè us feu una idea de com va i també l'enllaç de les dues editorials perquè pugueu llegir la ressenya, la sinopsis que fan les dues editorials corresponents que, que us he comentat. Mm, les properes setmanes farem ho portaré el llibre una altra vegada quan me l'hagi llegit perquè l'estic llegint per sobre i compartiré algunes lectures i m'agradarà compartir amb tu també si has llegit doncs el que tu hagis llegit i si vols qualsevol cosa que et suggereixi les lectures que faci. Recordo el telèfon 93 317 7366 93 317 7366 i el correu electrònic del programa onesdepau.com arroba altaveu.org onesdepau arroba altaveu.org Solo aquel que no teme a la muerte la hace penetrar en las filas enemigas. Napoleón Bonaparte. yo te mato, te mato, te mato. Polidia. Tras perder todos los trenes del mundo, en un rincón de la meseta yo me quedé colgado, pero tenía que volver para un asunto. Y acabé en un autocar de línea encajonado. Medio de transporte no lo hay más duro. Cuando te esperan siete horas aburridas sin poderte mover en un rincón oscuro y rodeado de extrañas compañías. era en efecto la parte trasera del autobús aquel, porque la poblaban varios seres infectos, de esos que acaban todas sus frases en... Hablaban máquina, hablaban a gritos. Yo temí por mi vida casi de inmediato. ¿Cuál fue mi sorpresa al saber que su oficio no era el de mozo de un supermercado ni el de segurata en una disco matinal, sino funcionarios, todo por la patria, soldaditos del ejército profesional. Soldaditos, soldaditos. Soladito. tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. Año de la victoria. Quizás sean muy buenos pegando tiros, pero en un autobús no son gran compañía con la capacidad mental del ganado ovino y la misma educación que un esbirro de Atila. Toda la noche escuchando sus rebuznos, historias de la mili, bastante aburridas. Y lo mucho que disfrutan con sus cermes inmundos, lo contentos que están con su camaradería. Y esas cosas que decían. Y esas cosas que decían. España para los españoles Y otras idioteces, lugares comunes para analfabetos. Si el cabo te pega, es para hacerte un hombre. En tiros pegados, yo tengo el reco y las ganas que tengo de irme a Kosovo. Ha cobrado dos millones más mensualidades. No me extraña que enviando tipos tan sensibles pasa lo que pasa en los Balcanes. Si estos tipos son los que me defienden y de ellos depende mi seguridad. quiero curarme y bandera. Y al exilio forzoso tendré que emigrar. Soldaditos, soldaditos, con cerebro del camboy. Soldaditos, soldaditos, con cerebro del camboy. vengo del Gamboy, sobladito, sobladito. Aquest era El sobrino del diablo, que va estar per aquí, per, per aquest estudi, em sembla que la setmana passada, i per això he pensat en ell, i mm, sembla que va ser el programa de, de eh, no sé si era un món de músiques o el Bona Tarda Noctàmbuls, dels dilluns a la tarda, i sempre les seves lletres doncs, àcides i, i apuntant eh, i amb bona punteria. Soldaditos, eh, aquest tema de El sobrino del diablo i el CD Pulgarcito. De fons també sonava abans un experiment que, hosti, ja me l'escoltaré una altra vegada, perquè és una cosa ben rara, que es diu Aerial, Aerial Cot Dog State, i ja ho portaré un altre dia, i perquè sona molt bé, música electrònica d'aquest grup, ja el presentaré millor el proper dia, o us ho poso al bloc del programa, i sense més preàmbuls vaig a fer la lectura perquè queda 35 minutets de programa que pleguem a les 12 i mitja i ja, ja haig de retallar les dues primeres pàgines d'aquesta lectura perquè si no, no no la podria acabar i estic en la mateixa revista de la setmana passada no sé si és absurd tor tornar a llegir una revista que ja vaig eh, presentar la setmana passada, que ja l'havia presentat doncs, també en, en una altra ocasió, amb un altre monogràfic, per això, aquest dossier de la pedagogia libertària de la revista Libre Pensamiento, número 64, primavera de 2010, ja està també apuntada al blog del programa, onesdepau.contrabanda.org està enllaçat al PDF, per tant la pot llegir o potser ja l'ha ja llegit algú i inclús aquest article potser també ja l'ha llegit algú, però anem a pensar que la FM serveix per a alguna també i que hi haurà gent que no s'ha connectat a internet i que tampoc doncs, coneix la revista. O sigui que vaig a llegir la, la, la meitat final de l'article que es titula No se puede hacer nada, se puede hacer todo. Segueixo amb aquest dossier d'educació, de pedagogia libertària, de Libre Pensamiento, una revista de la CGT, de la Confederació General del Treball. I l'autor d'aquest article és Daniel Parajuà, que és, segons diu, mm, membre de CGT Ensenyanza Madrid vaig directament als dos últims punts, que són l'actitud crítica, autogestió i les conclusions que, que en fa. I aquest Daniel Parajuà diu així. <clears throat> Optar por la crítica es colocarse en un lugar incómodo y dada la deriva narcotizante implica realizar un esfuerzo permanente, Una posición crítica supone el ejercicio de realizar permanentemente preguntas acerca de prácticamente todo. Sin preguntas no seremos capaces de plantearnos problemas y careciendo de estos no habrá motor que nos mueva a ensayar otras propuestas, a ver las cosas desde otros puntos de vista, a investigar nuevas realidades. Este punto de partida se coloca en el centro de nuestra opción libertaria. Si nos planteamos cada cosa de la vida como un reto al pensamiento, lo transmitiremos en nuestras clases y en nuestras propuestas dentro y fuera del aula. Una enseñanza que contemple la crítica tiene que ser aplicable a las cosas cotidianas, a problemas que aparentemente no tienen relación con la asignatura y sobre todo tiene que afrontar una ruptura con esquemas que se consideran útiles y valiosos. Por tanto, no se trata de una apuesta ingenua ni voluntariosa, sino que implica cierta lucha cultural. Queremos construir la escuela como un espacio significativo, distinto, donde todos los momentos son oportunos para la enseñanza, los patios, la entrada y salidas, las clases, los pasillos. Pero no se trata solo de buscar espacios, sino de cuestionar los modelos según los que trabajamos, en este sentido, la capacidad de escucha, de intentar comprender a los alumnos y alumnas y también a otros compañeros docentes viene a ser un requisito básico para ese desarrollo del pensamiento crítico. Después, en esa dinámica, será posible hacer preguntas y cuestionar el poder político, algo que, si se hace bien, implica que nosotros seremos las primeras víctimas, puesto que se cuestionará nuestra posición, nuestro autoritarismo, las jerarquías escolares. Será posible entonces realizar una crítica a otros modelos de pensamiento y de creencia que no necesariamente impliquen oposición frontal. Eh, ha començat mm, que optar por la crítica es colocarse en un lugar incómodo dada la deriva narcotitzante, jo diria, d'alguna part de la societat. La deriva narcotitzante, doncs ja entenem el que és, no? Doncs el opio del pueblo, què és avui en dia? Doncs no sé, moltes coses, <laughs> no només el futbol. Doncs això, a part d'aquesta deriva narcotitzante i aquest, aquesta opció o aquesta acció en l'actitud crítica també ens planteja una reflexió sobre l'autogestió. I diu així, en Daniel Parajuà. Como con tantas cosas, no sabemos nada de autogestión hasta que empezamos a practicarla. Y además, no es asambleario todo lo que reluce. Se trata de poner encima de la mesa la posibilidad de poder decir cómo nos queremos organizar, qué actividades queremos hacer, cómo se debe evaluar y, entre otras cosas, cómo nos repartimos las tareas y responsabilidades. La autogestión tiene sentido y se realiza cuando algo que se ha decidido entre todos simplemente se lleva a cabo. Ya sé que podemos encontrar mil excusas para posponer este tipo de iniciativas y junto a ello es, frecuente encontrar la falsa autogestión, es decir, aquella que nos ocupamos de que parezca participativa y asamblearia y luego es manipulada y dirigida, principalmente por nosotros mismos, los adultos que en el fondo seguimos pensando que los chavales, los los alumnos, en realidad no saben que se confunden y que nosotros estamos mejor capacitados para detectar qué es lo que realmente necesitan. Eso sí, disfrazamos la imposición con bonitos términos. Sin embargo, Solo basta pararse un poco a pensar para darnos cuenta de que si planteamos una asamblea a los alumnos y alumnas en la que puedan dar sus puntos de vista y en base a ello hacer propuestas que luego se llevan a cabo, lo más natural y frecuente es que lo que de ahí salga esté cargado de originalidad y lógica. El principio de sinceridad funciona. Si hablamos con franqueza, es posible que surja el debate acerca de cómo se establecen los planes de estudio, quién y desde cuándo se organiza el saber en materias, en horas, en números. Este tipo de experiencias no suelen caer en saco roto. Como todo, la autogestión hay que realizarla y se necesita práctica. Cuanto más se lleva a cabo, en más ocasiones y en relación a más cosas, mayor responsabilidad adquieren los que participan en ella. La autogestión de las unidades didácticas componen la autogestión de la asignatura. Si las primeras son realmente efectivas, si se llevan a cabo, se podrá hacer la segunda. Ojo, esto no quiere decir que el sistema autogestionario garantice el éxito, la mejora automática del aprendizaje o el cambio sustancial de las actitudes. Por sí misma, no genera solidaridad y compromiso hasta que no forme parte de la rutina cotidiana, y aún así no es sinónimo de éxito educativo. Efectivamente, no se puede optar por la autogestión por sus supuestos benéficos inmediatos y su repercusión en el rendimiento escolar. Si lo hacemos así, nos decantamos por una opción instrumental de la autogestión, por una adaptación de un método a las exigencias de una pedagogía autoritaria y basada en el individualismo. La autogestión no puede estar dentro de un proyecto de mejora del aprendizaje, no puede justificarse por sus supuestos beneficios didácticos. Muy al contrario, tiene que ser una opción de convivencia. Y si la hacemos en la escuela, debemos saber que, tal y como está hoy en día la escuela pública y la escuela privada, se hace en un contexto hostil. La autogestión por propia definición, no se puede imponer y solamente se hace cuando los que participan quieren hacerla. Así podemos encontrarnos con un grupo de alumnos y alumnas que no quieren debatir y decidir cómo dar la clase, que no les interesa nada la autoorganización y que esperan que nos limitemos a dar la clase lo más nítidamente posible y sacar las mejores notas que puedan. Es posible que nuestras iniciativas de autogestión caigan en saco roto en nuestro departamento o en las reuniones de profesores, pero al menos habremos colocado un punto de vista, una alternativa, otra idea distinta que hace que la realidad se convierta en más rica y más compleja no hay que olvidar que uno de los mayores enemigos a los que nos enfrentamos como profesores libertarios es a la idea de una foto fija de nuestra sociedad, del mundo, de la ciudad, del barrio, donde las cosas son como son, como todo su peso de evidencia, y las gentes seguimos nuestro curso, como si todo estuviera ya estructurado, las desigualdades naturalizadas y la dominación disimulada las desigualdades naturalizadas, y La dominación disimulada. Hay muchos detalles en los que ocuparse. La organización del aula, su decoración, los materiales que van a tener, la disposición de las mesas, incluida la del profesor, qué tipo de mesa y de silla debe tener, la organización del material individual, la preparación de los recreos y tiempos de ocio en el patio, las lecturas comunes, el sistema de valoración de los trabajos, la resolución de los conflictos que surgen en el aula o alrededores, la elaboración de temas de interés que hay que tratar con especial atención y que no, suelen venir recogidos en el temario, entre otras cosas. Finalmente, concluo la artículo. La educación libertaria no es simplemente un objeto de análisis minucioso o de veneración intelectual, no es patrimonio de ningún experto. La educación libertaria hay que sacarla de sus discursos, tiene que estar con los pies en el suelo, en la calle, en el día a día de los centros y espacios educativos, permanentemente confrontada con las cosas que ocurren, si no es un mero ejercicio intelectual para tranquilizar algunas conciencias. Las prácticas libertarias tienen que tener sentido para la gente y por su propia definición tienen que provocar la ruptura de esta distinción entre saber académico y saber popular, que tan fuertemente se encuentra implantada en nuestra sociedad y para la que muchos de nosotros trabajamos en su reproducción. No hay, y probablemente no ha habido, ni tampoco habrá, una perfecta propuesta libertaria de enseñanza, entre otras cosas porque en su imperfección reside el motor para su desarrollo. No se trata, por tanto, de buscar ni de construir guetos libertarios para uso de unas élites. La filosofía pedagógica libertaria es central. Plantea preguntas, cuestiona, propone alternativas y, en definitiva, aspira a un tipo de educación libre de toda dominación, de proselitismo y de manipulación, incluidos los que se promueven desde el Estado. Se trata de construir cotidianamente otras formas de ver y entender la realidad, que rompa con las visiones monofocales y con las prácticas autoritarias que niegan toda posibilidad de alternativas y que establecen con solemnidad un mundo incuestionable, la normalidad de la dominación. Y acaba bien el artículo... Todas estas propuestas se llevarán a cabo en un contexto necesariamente contradictorio. Nuestras propuestas serán acogidas de muy diversas maneras, según las trayectorias de cada alumno y alumna, según las expectativas y proyecciones que depositan en ellos sus padres y sus madres. Nuestra posición se ubica en un lugar que combina la necesaria defensa de la escuela pública, dada la situación actual, con las prácticas que contesten a la autoridad y al proselitismo estatal, y hasta nos ubica en una posición en la que contestamos a la privatización de la enseñanza, a la vez que defendemos los derechos de los trabajadores de las escuelas, sean estas públicas o privadas. La enseñanza libertaria se compone necesariamente de una apuesta fuerte y sincera por la libertad, por la autogestión, por el apoyo mutuo en nuestros ámbitos cotidianos. Trabaja comprometida con el entorno y para la construcción de un mundo distinto. Una empresa que comienza en el mismo momento en que estamos en contacto con los demás, sin esperar a nada ni a nadie. festen sí, que em fas nosa, que em fas nosa, fes-te'n sí, fes-te'n sa, que em fas nosa per ballar. Quan el pare no té pa, la mainada, la mainada, quan el pare no té pa, la mainada fa ballar. Com un gos, com un cap, com un perro, perro, perro, com un gos, com un ca, com un perro rabiós. Quan el pare no té vi, la mainada, la mainada. Quan el pare no té vi, la mainada fa dormir. Feia fred, feia vent, i la porta era malclosa, feia fred, feia vent, i la vida era un torment. Quan el pare no té pa, la mainada, la mainada. Quan el pare no té pa, la mainada fa ballar. Quan el pare no té vi, la mainada, la mainada t'he dit, la mainada fa dormir. Quan el pare no té pa, la mainada, la mainada. Quan el pare no té pa, la mainada fa ballar. Aquesta és la veu d'en Cesc Boix i un disc doncs ben antic. Això ja té <laughs> més de 30 anys i està editat per Picap i es titula La granota tocada del bolet, salta, miralta. Eh, I estàvem escoltant el tema 23, que es diu Festa en si, Festa en sa, una cançó popular. Ja, ja ho dèiem amb la lectura que hem fet d'aquest article del dossier de la pedagogia libertària. S'ha de diferenciar el que és l'educació acadèmica i l'educació popular o, o la cultura popular dins d'aquesta educació llibertària com a un valor important difícil també de, de triar què és el que és acadèmic i el que no mm, a nivell interessant, què és el que interessa de, de l'academicisme i que no, el mateix eh, que deia abans del cientificisme, del, del pensament cientificista si és que vol dir alguna cosa això, <laughs> el pensament doncs, purament i sempre al 100% científic, més enllà de tots els altres valors que ens serveixen per construir la nostra realitat i les nostres relacions de convivència. I abans de, de seguir amb els últims minutets del programa, doncs compartir amb tots vosaltres, amb totes vosaltres, hosti, això cansa de, de dir i no sé si també és ridícul a vegades que haguem de dir tots i totes, masculí i femení, bueno, hi han hi ha diaris, per exemple, hi ha, hi ha mitjans de comunicació que, di, que, que han triat doncs, la feminització de, del temps, de, de, de la forma doncs, de, gramatical, no? i es parla en femení sempre, així com gairebé tota la vida ho han fet en masculí, ho fan sempre en femení. Jo crec que podria ser una bona decisió, el que passa que també un s'ha d'acostumar, però el que és segur, en qualsevol cas, és que des d'aquí no discriminem, discriminem a ningú, i tant ens agradarà escoltar una veu eh, d'home com de dona, de nen com de nena, de qui vulgui trucar, de qui vulgui enviar-nos informació, de qui vulgui venir a l'estudi a compartir el que li vingui en gust. I això deia que potser ho farem. La, la directa, per exemple, és un, un setmanari interessant, sempre, sempre doncs, recomanable, que, que doncs, té aquest llibre d'estil, diguéssim, i, i parlar doncs, en femení, diguéssim, per referir-se a totes nosaltres. Bé, deixem aquest tema, que no sé per què l'he tret ara. Anem a, anem a aprofitar aquests últims minuts. Recordo el telèfon del directe de l'estudi 1, 93 317 73 66, i deia que volia compartir una notícia, em sembla que, que ho he dit, però no he acabat de dir res més, i aquesta notícia és que, segons m'han informat des de València, doncs eh, des de la Ràdio Mistalera, Ràdio Mistalera, estan compartint els àudios d'aquest programa, Dones de Pau, amb càpsules, diguéssim, amb el podcast, a, eh, a través del seu blog i per tant fem una salutació des d'aquí a tots els valencians a totes les valencianes i especialment a, a les oients de Ràdio Mistalera i els hi donem les gràcies per, per haver-nos triat entre molts altres programes, per formar la seva programació. Ara no us podré dir quina és la, la web de Ràdio Mistalera, però la, la trobareu si ho poseu a qualsevol buscador. I aquí va aquesta cançó dedicada pues, doncs, a, a, als nous oients d'aquest programa, Dones de Pau. Salutacions des de Barcelona, companys i companyes de València. Doncs eh, aquesta cançoneta de eh, el grup Primera Nota i Urbàlia Rurana, un tema en directe que es va tocar a l'espai de la Vila de Gràcia de Barcelona doncs ja fa un temps i, i que dedico doncs, a, als oients i les oients de, de València i especialment doncs, de ràdio Mistalera que, com us comentava abans, sembla ser, pel que m'han comunicat per correu electrònic, que estan reproduint els àudios d'aquest programa que ara estàs escoltant. Ones de Pau, un programa antimilitarista que s'emet a Contrabanda FM, des de les zones lliures de la ciutat de Barcelona. I anem a acabar el programa, anem acabant, últims 10 minutets. Com sempre, el telèfon obert, 93 317 73 66 perquè puguis trucar i comentar el que vulguis 93 317 73 66 i em quedava em faltava recordar una vegada més el que estava llegint abans d'aquesta cançó i és l'article No se puede hacer nada, se puede hacer todo de el pedagog, suposo, Daniel Parajuà i és una entrevista que forma part d'aquest dossier titulat La pedagogia libertària de la revista Libre Pensamiento, primavera de 2010, número 64. La trobareu a librepensamiento.org i al blog del programa també, a onesdepau.contrabanda.org. Teniu enllaçat el link directament amb el PDF d'aquest número 64 de Libre Pensamiento, de la CGT, i ja he dit també que aquest tema que hem escoltat és de primera nota, Urbàlia Rurana, i com que us he donat les notícies ja abans de començar el programa, poqueta cosa més em queda per dir-vos, així és que posaré una altra cançoneta per donar temps a qui vulgui trucar i per passar la, doncs, els comentaris en directe per compartir-los amb, amb tots els oients que puguin estar escoltant aquest programa ara mateix en directe a Contrabanda FM. Vaig a recordar una vegada més també aquest llibre titulat Violència del filòsof Slavoj Sisek que comentarem i compartirem en els propers programes. Farem eh, alguna lectura i espero que també, si t'interessa i vols comentar qualsevol cosa que s'hagi llegit, pues, igual que avui pots comentar el que vulguis sobre l'educació llibertària, també ho podràs fer quan anem comentant aquest llibre de violència, que ens parla de moltes coses i que trobareu a l'índex apuntat al bloc del programa perquè us feu una idea de per on va la cosa. Violència subjectiva i objectiva, els homes bons de Porto Davos, un poblet comunista liberal, la sexualitat en un món atonal, la política de la por, el proisme, la violència del llenguatge, un cas estrany de comunicació fàtica, el ressentiment terrorista, el subjecte que creiem, que saqueja i viola, liberalisme o fonamentalisme. La pesta a casa de tots dos. El cercle de guix de Jerusalem, la religió anònima de l'ateisme, la culturalització de la política, la universalitat efectiva i, més enllà d'aquest llenguatge tècnic, com podeu veure pels títols, mm, més filosòfics, també utilitza la cultura popular per, per exemple, parlar d'Elvis Presley i de Kafka al mateix temps, o de Shakespeare, i parlar de la guerra d'Iraq o de moltes altres coses de la cultura popular, com són els mitjans de comunicació, els còmics, això, el cinema, Hitchcock, David Lynch, i analitza, doncs, Mm, la realitat present, però també amb, amb moltes referències d'altres autors, que sempre va bé. Els que no hem llegit molta filosofia, doncs, mm, poder llegir seleccions del pensament d'altres autors. Això és Violència, com us deia, en català, Biblioteca Universal Empúries, i en castellà, Paidós, atenció, amb un altre títol, que és Sobre la violència, seis reflexiones marginales bueno, espero que el puguem compartir i que ens serveixi per obrir nous debats i concretar, aprofundir en temes relacionats amb la violència estructural, la violència cultural que ens envolta i de la qual hem mamat i a vegades doncs, també en som no només partíceps, sinó també doncs, eh, causants d'aquesta violència. Doncs anem a posar una mica més de musiqueta seguim amb els, amb els primera nota i tenia seleccionat un altre tema que es diu La Mora i que podem escoltar-lo tot seguit mentre deixem els telèfons el telèfon obert de contrabanda per qui vulgui trucar 93 317 73 66 que el diari quinzenal Diagonal, en el seu número eh, del 14 al 27 d'octubre, o sigui, el darrer número, publicar una doble pàgina, la pàgina 22 i 23, sobre la Rimalla, la Universitat Lliure d'aquí de Barcelona, la Rimalla. I els, els titulars d'aquesta doble pàgina són La Rimalla, Conocimiento Mutante, la Universidad Libre vincula el conocimiento a la práctica política i etc. Una pàgina bastant interessant a, a l'últim número de Diagonal, la Rimalla, la Universitat, Universitat Lliure. I en el mateix número d'aquest diari quinzenal Diagonal ens parla també de l'educació, ja més a nivell estatal, i de, no sé, ens, ens comenta moltes coses i ens dona algunes estadístiques com la que jo he utilitzat al principi del programa per, per dir a, a, allò de que el 42% és el percentatge en què ha disminuït la inversió pública en educació entre el 2006 i el 2010 a la Comunitat de Madrid. I, en canvi, la inversió en educació privada ha augmentat un 6%. Això, entre moltes coses que ens explica també una altra doble pàgina de la Diagonal. De Diagonal, sense l'article. Diagonal, el número 135, com us deia, la Rimaia i també Educació Pública, i educació privada a l'estat espanyol. Bueno, us deixo amb, eh, eh amb el final d'aquesta cançó. Primera nota, Urbàlia Rurana, i acabarem el programa. Només recordar-vos recordar-vos abans d'acabar que Ones de Pau s'emet els diumenges en directe d'11 a 12 i mitja de la nit i en redifusió els dimarts a les 11 del matí. Si voleu escoltar el programa encapsulat, el, el blog, ho podeu fer connectant-vos a onesdepau.contrabanda.org. Si voleu enviar qualsevol informació, comentari, notícia, el que vulgueu, per correu electrònic també ho podeu fer. onesdepau arroba altaveu.org Ones de Pau, a Contrabanda FM.